O jūs, šeimininkai, duokite vergams, kas teisinga ir kas dera, atsimindami, kad ir jūs turite viešpatį danguje. Būkite atsidėję maldai, būdėkite su ją dėkodami. Melskitės ir už mus, kad Dievas mums atvertų žodžio duris skelbti Kristaus lėpinį, dėl kurio aš kalinamas, kad sugebėčiau jį atskleisti taip, kaip privalau jį išsakyti. Išmintingai elkitės su svetimaisiais, Išnaudokite laiką. Jūsų kalba visuomet tebūna maloni ir druska pasūdyta, kad žinotumėte, kaip kiekvienam atsakyti. Apie mano reikalus jums viską praneš Tichikas, mylimas brolis, ištikimas padėjėjas ir bendradarbis viešpatyje. Aš tam jį ir siunčiu, kad sužinotumėte apie mus ir kad jis paguostų jūsų širdis. Jis vyksta su Onesimu, ištikimų ir mylimų brolių, kuris yra iš jūsų. Jėdu papasakos jums visą, kas čia dedasi. Jūs sveikina kalėjimo draugas Aristarchas ir Barnabo pusbrolis Morkus. Dėl jo jau esate gavę nurodymų. Jeigu jis atvyktų pas jūs, priimkite jį. Dar jūs sveikina Jėzus, vadinamas Justu. Iš apipjaustytųjų jie vieninteliai su manimi darbuojasi Dievo karalystėj. Jie yra tapę mano paguodą. Jūs sveikina jūsiškis Epafras, Kristaus Jėzaus tarnas, kuris visuomet grumėsi už jūs maldose, kad tvirtai laikytumėtės ir tobulai vykdytumėte Dievo norus. Aš galiu paliudyti, kad jis labai rūpinasi jumis, Laodikėja ir Hierapoliu. Sveikina jūs mylimasis gydytojas Lukas ir Demas. Pasveikinkite brolius Laudikėjoje ir nimfą bei jos namuose susirenkančią bendruomenę. Kai šitas laiškas bus perskaitytas pas jūs, pasirūpinkite, kad jis būtų perskaitytas ir Laudikėjos bažnyčioje, o jūs perskaitykite laišką, kuris ateis iš Laudikėjos. Taip pat pasakykite Archipui, žiūrėk, kad vykdytum tarnystę, kurią gavai viešpatyje. Sveikinimas parašytas mano Pauliaus ranka. Prisiminkite mano pančius. Malonė su jumis.